normaligo de mis faroi. Uno mia amico prescribis al mi la jenan ocasajon. Mia etzino devas trapasi chirurgion en la ventro. Tamen, char si suferas de aliai san problemoi, la chirurgiisto indicis al si CONSULTOIN al diversae medicin faculoi. Ocul curacisto pulmo curacisto, nervo curacisto, cae nutro curacisto. Ciui consultoi estis tre mal long daurai, cae neniu el tiui faculoi mesuris sian sang premon. Fine, ciam sir alvenis alla chirurgiisto, ni devis peti che li tion faru, char ni estis mal tranquillai pri sia stato. Mi commentis al mia amico, jen estas tipa ocaso de la fenomeno normaligo de misfaroi. Soci psicologoi cae administrantoi ofte ocupidias pritiu dangera fenomeno. Temas pri conduto ao practico, flanque de individuoi ao grupoi, quiu deturnidias de acceptebla ao attendata prudenta maniero cae quiu repetigas tiel ofte che oni comensas consideri gin normala. Tiel creigas dangerai au mal moralei avoi quiu in la sozio ne perceptas quiel missain. Tiu fenomeno estis unua foie prescribita de la psicologo Diane Vaughan pro la accidento con la usona cosmoshipo Challenger en la iaro 1986. Di ocasis pro sinsecva mal observado de riscoi relate la climaton en la momento de lancioi. Tamen, di povas ocasi ancao en diversae circunstanzoi de la ciutaga vivo, en industrioi, ciam oni neglectas la strictan usadon de securetso remedoi, en hospitaloi ciam curacistoi cae flegistoi procrastas ofte lavi la manoin, en choseoi ciam choforoi veturigas sian auton ie tro alta rapidezzo, en la familia vivo ciam gepatroi clopodas tranquiligi sian infanoin per usado de ecranoi qui ui montras hipnota in filmetto in uno forte homo al cutimijas al devio de conduto kai ec considera silin banalajo pri qui oni appena attentas tio povas esti la radico de racismo agoi kai aliei i formoi de discriminazio relate al militoi, oni ne attentas pri la mortigado de tutte sen culpa i virinoi kai infanoi pro la ideo che tio estas normala dum militoi. Cai mal bon homoi foie emas pravigi sian agresemon fronte al aliei cun homoi, cun l'argumento che ili estas simple autenticae personoi. Ien puncto por educado, ripetado, ne faras misan agon giusta. Homoi devas attenti pri etico cae comuna sagio por la bono de ciui.